калі былая крыўда стане нагодай новай для спаткання, калі знямога апануе адлішку соннай цеплыні, ты недавер зруйную дазванне. Дай рады застарэлай рані, у сэрцы абудзі вясну і мяне пяшчоты ахіні. Зноў прыйдзе дзень і будзе вечар, у карагодзе справаў, рэчаў, лёс блісне каляровым промню і незаўважна пра мяне і старасць ляжа нам на плечы далей чакае вечнасць і толькі зоркі будуць помніць як свет ты падарыла мне